to jest načinu na koji mi muslimani trebamo pristupiti izučavanju krucijalnih pitanja koji su razlog izgrađivanja imana u nama. Ono što smo možda zaboravili da počnemo sa njim ili ono e, sa čime smo trebali još na samom početku krenuti jeste svakako govor o knjizi uzvišenog gospodara Subhanahu wa ta'ala, to jest govor o objavi uzvišenog gospodara Žele Še'nuhu u kontekstu odgovora Aisha radijallahu anha kada su je upitali o ahlaku poslanika sallallahu alihi wasallam rekla je šta kane huluquhu al Qur'an ahlak poslanika sallallahu alihi wasallam je bio šta ahlak poslanika sallallahu alihi wasallam je bio Kur'an, dakle objava uzvišenoga gospodara subhanahu wa ta'ala, to je bio ahlak poslanika sallallahu alihi wasallam. Zašto je ovo važno znati? Zašto je važno o ovome govoriti? Jel da? Zato što svaki vjernik u gospodara subhanahu wa ta'ala svaku svoju aktivnost koju počinje u životu, ne može krenuti s istom osim ako je dobro naučio knjigu gospodara Subhanehu knjigu gospodara Subhanehu Vata'ala da bi naučio njene smjernice i da bi bio u stanju da uvijek pruži odgovor na pitanja koje mu se postavljaju na pitanja koje će mu postaviti neko sa strane a također da ima odgovor na pitanja koje on postavlja samom sebi koje on postavlja samom sebi u vremenu velikih iskušenja za islam u vremenu velikih genocida i progona koji se vrše na račun muslimana volijadu billah znači da musliman bude u stanju pružiti odgovor samome sebi u vremenu kada je opkoljen i sa svih strana obasipan fitnelucima koji mu mogu direktno naštetiti koji mogu direktno naštetiti njegovom imanu i njegovom ubjeđenju gospodara Subhanahu wa ta'ala. Ono što ću vam ja večeras govoriti jeste kako pristupiti Kur'anu u e, ideološkom misaonom smislu. Znači, spomenut ćemo četiri, možda pet izuzetno važnih trenutaka u životu vjernika kada je u pitanju Kur'an. Prvi moment jeste da el Kur'anu yurabbi fi kulubi nasi akidata tevhid Kur'an stvara u srcima ljudi akidu tevhida. O tome ćemo govoriti inša Allahu ta'ala u detaljima, ali nećemo puno dužiti. Druga stvar je Al-Kur'an yurabbi al-muslima ala an takuna alaqatuhu mubashiratan ma Allah azza wa jall fala yahtaju ila wasata'i wala shufa'a. Znači Kur'an vaspitava jednog muslimana, to jest gradi muslimana, educira muslimana u pravcu da njegov odnos sa uzvišenim gospodarom subhanahu wa ta'ala bude direktan bez posrednika. Također ćemo spomenuti القرآن يربي المسلم على التفكير فيما يقع تحت حواسه من أحداث وآيات ليستدل بها على وجود الله عز وجل وقدرته وعظمته Znači govorit ćemo o tome kako je uloga Kur'ana educirati muslimana, to jest natjerati muslimana na razmišljanje svega onoga što on osjeća, jel da, ili da ga natjera na razmišljanje i izvlačenje zaključaka po pitanju događaja koji se dešavaju oko njega, da razumije Allahove jasne dokaze, da bi se putem toga, da bi on putem toga bio u stanju e, argumentovati i dokazati postojanje uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala i da istovremeno jel da, dokazuje ljudima moćnost i veličanstvo uzvišenog gospodara Subhanahu wa ta'ala. Četvrta ili peta stvar, ne znam koje već po redu, o kojoj ćemo večeras, inša Allahu ta'ala, također sve tako u kratkim crtama govoriti, jeste da je Al-Quran ju rabbil mu'mine ala thikati bi nasri Allahi aze o djelle, o lijekinu bi wa'di, znači Kur'an educira vjernika, da ovo ima potpuno povjerenje i predanost, potpuno povjerenje u Allahovu pomoć i pobjedu i da bude duboko ubjeđen da ono što je gospodar Subhanahu wa ta'ala obećao, to će sigurno, to će sigurno ispuniti bilo da je u pitanju nagrada vjernicima ili inša Allahu ta'ala, jel da, kazna za nevjernike. i bin Allahi ta'ala mislim da ću mislim da će to biti dovoljno za večeras inša Allahu inša Allahu ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hudejbija tajib znači prva stvar Kur'an educira srca ljudi u akidi tevhida To je ono što je razdvojilo poslanika sallallahu alaihi wa sallam od mušrika Mekke u vrijeme kada u vrijeme kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao sa svojom objavom kada je zatekao u Mekki koje kakve oblike širka, koje kakve oblike idolopoklonstva kada su čak mušrici išli u krajnost pa su i meleke gospodara subhanahu wa ta'ala prikazivali u slikama, to jest u obliku nekakvih ženskih e, kipova, dok su istovremeno mušnici iz redova židova obožavali Uzeira i tvrdili da je on Allahov sin. S druge pak strane, na drugoj strani, jel da, arapskog poluotoka u to vrijeme, mušnici iz redova, jel kršana kršćana, obožavaju Isa, alih ih i prikazuju ga da je on Bog. Znači, Kur'an je odmah liječio taj problem jasnom i razgovjetnom slikom i, ras, i jasnim i razgovjetnim e, prikazom u kojem nema nikakve magle. Znači, prikaz koji je veoma jasan ljudima i to je ono što je potrebno danas nama vjernicima. Da, kada želimo pružiti nekakav dokaz iz Kur'ana, kada želimo govoriti o ajetima, o argumentaciji Božje knjige, uvijek trebamo to činiti na jednostavan i lahak način za razumijevanje, da istovremeno ta argumentacija brzo dostigne svijest pojedinca, ali da istovremeno bude jednostavna i lahka da bi je svaki čovjek mogao prihvatiti i da bi istog trenutka bio u stanju da počne razmišljati o njoj. Međutim, jer na taj način, jer na taj način čovjek bini lahi tala neće nikome ostaviti mjesta niti za diskusiju, niti za dijalog, niti za nekakvo tamo kokodakanje od strane onih kojima se upućuje govor uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala. Primjer radi riječi uzvišenog gospodara Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad reci Allah je jedan. Znači ovo je izuzetno jednostavno i lahko za shvatanje. Nema ko tu šta nešto da se protivi. To je akide Islama i to je jasno ko dan. Allahu samed, znači Allah je utočište svakom. Znači ako je gospodar jedan, onda svakako on ima svojstvo da je šta? Da je on svojstvo sameda. To jest da je on utočište, spas, utjeha i mir bilo kome i bilo kome od ljudi. Zašto? Zato što su njegove karakteristike da nije rodio, niti je rođen, nikomu nije ravan i tako dalje i tako dalje. Znači kada se obraćaš čovjeku na ovaj način, ne ćeš mu ostaviti prostora da on razgovara o tebi o nečemu drugom. Jel da kao što je to primjer radi u ideologiji sufizma i ili u religiji šizma gdje ima prostora o, o raspravljanju o nekakvim svecima, o rasprava o nekakvim evlijasima i tako dalje. I tako dalje, jel da? Gospodar Subhanu wa ta'ala, znači u ovom kontekstu kaže, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه min إله min ilahin idan la zahaba kullu ilahim bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd znači Allah sebi ta nije uzeo znači Allah nema djete u lijadu billah ne postoji drugi bog mimo Allaha a da je to tako bilo onda bi svaki bog otišao s onim što je stvorio i oni bi s jednim jedni s drugima zaratili kako bi dokazali svoju nadmoć jedan na drugim. Je li tako? Ovo je onaj ajet. Ovo je, dakle, ajet sa kojim se trebaju sa kojim se treba obraćati sa kojim se treba obraćati nemuslimanima u toku razgovora o jedinstvu uzvišenog podara subhanahu subhanahu wa ta'ala a mi imamo danas jedan veliki problem problem je u tome što je gospodar subhanahu wa ta'ala rekao nama muslimanima kako da se obraćamo sledbenicima knjige. Kul ja ahlel kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum Reci ovi sledbenici knjige, dođite da se složimo na jednoj riječi koja nam je zajednička. Zajednička riječ između islama i svih ostalih religija, ideologija ili kada govorimo o tim religijama mislimo na one koji se pozivaju na nebeske knjige, mada mi vjerujemo da je sve to izutopereno i iskrivljeno, daleko je od istine, jel da? Međutim, e, greška je da greška je da neko tvrdi, da neko kaže da je tamo sve batil, da je tamo sve pogrešno i tako dalje i tako dalje. Znači, čuvajte se i nemojte sebi dozvoljavati, jel da, e, takve izjave, jer nešto u tim njihovim e, knjigama je ipak, e, ipak je ostalo nešto od istine gospodara Subhanahu wa ta'ala. Kada se govori o Allahovoj jednoći, kada se govori o e, Allahovom znači kada se govori o Allahovoj jednoći, o Allahovom jedinstvu, je tako? Jer nigdje nećete naći, recimo u Bibliji, jasan tekst, jel da, gdje se tvrdi kako uh, Eh, Allah ili uzvišeni Bog jel da kako ima sina kako ovo kako ono tako nešto ne postoji čak ni u Bibliji to je čak i kršćanima veoma teško da dokažu jel da e, također ista stvar je sa Teora ili sa Torom na koju se danas pozivaju židovi koji tvrde da je Uzeir sin Božije jel da tako nešto nećete naći u njihovim knjigama jel da e, također e, ono što je zajedničko za E, prijašnje Božje objave koje su izvitoperene, iskrivljene osim Kur'ana walhamdulillahi rabbil alemin jel da? Znači ćete govora u tim knjigama znači ćete govora kako je zabranjeno jel da e, krasti, kockati se kako je zabranjeno ubiti čovjeka nevinog čovjeka i tako dalje, nešto u tom kontekstu i to su one zajedničke stvari e, sa kojima sa kojima to je ono zajedničko između tih e, njihovih knjiga i Kur'ana. Zato je pogrešno da neko dođe i odbaci sve ono e, odjedno mi kaže sve je to laž, sve ne, nego reći će se da to je laž osim onoga što je ostalo od Božje istine u tim Božje istine u tim knjigama. <clears throat> Zašto mi ovo govorimo? Govorimo ovo zato što danas, dragi poštovani moji, znači danas je vrijeme kada su muslimani visoko podignutog garda u odbrani od koje kakvih sekularističkih napada širom svijeta, pa i ovdje na Balkanu, je tako? Ali sad da ćemo govoriti o Balkanu. E, sve nešto se e, forsira e, nekakva ideja globalnog bratstva muslimana, međutim, za Balkan govorimo, međutim, sve se to svodi nekako na kraju krajeva sve se to svodi na e, neko nacionalno e, osjećanje znači muslimani Makedonije govore u ime Islama međutim znamo da je većina muslimana ovdje jel da albanskog porijekla muslimani Bosne govore o islamu, međutim znamo da je većina muslimana, to je skoro 99,9% muslimana u BH, u Bosni su bošnjaci, jel da? E, međutim, i ovi i oni, znači i mi i vi i, i, i svi mi muslimani ovdje na Balkanu, e, zauzeti smo onim političkim e, zaključcima koje nam je neko nametnulo sa strane, ili smo zauzeti nekim sporednim stvarima koje nam oduzimaju, e, možda nam oduzimaju snagu, možda nam oduzimaju e, energiju i tako dalje dok s druge pak strane nismo u stanju nikako pozvati jel da barem što se tih institucija tiče koje kažu da već predstavljaju muslimane na Balkanu jel da znači govorimo o institucijama mi svakodnevno upućujemo taj poziv međutim ipak te institucije znači znamo naš stav o tim institucijama i tako dalje i tako dalje međutim kada su već dali sebi za pravo da kažu da su predstavnici e, jel da, muslimanske populacije ovdje na Balkanu, zašto nikada do sada, jel da, zašto do sada, nikada do sada nisu uputili, jel da, jedan poziv na neku javnu debatu ili na nekakvu otvorenu konferenciju, jel da, e, na temu, na temu recimo islam i e, tendenciozne tendenciozne optužbe e, da je terorizam dio islama, je tako? Ili zašto se nikada nije e, sazvala neka konferencija ili neka debatna e, sjednica na temu na temu jel da e, koncepcija vjerovanja u Boga u islamu i kršćanstvu pa da se tu sjedne pa da se tu razgovara pa da se tu e, počne jel da i javno razgovarati e, jer na taj način bi se stavovi više približili nego udaljili. Na taj način bi se skužio onaj e, e, sužio, pardon, na taj način bi se više sužio prostor e, onim onim zlonamjernim političarima koji u, u, u, uporno koji uporno žele da e, među ljudima na Balkanu ovdje nema mira da među ljude jel da uvijek vlada neka vrsta netrpeljivosti i da muslimani nikada, pošto su muslimani u navodnicima glavni krivci za cijelu tu situaciju, da muslimani nikada ne dođu do e, šanse ili mogućnosti da govore o vjeri, da govore o vjeri onako kako je objavljena od strane uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala i to je još jedan e, od onih e, načina specijalnog rata koji se danas vodi protiv e, Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam a suvišno je sada govoriti o tome ko učestvuje u, u, u cijeloj toj situaciji i tako dalje i tako dalje jer jasno nam je jasno nam je i puno smo puta e, i puno smo puta govorili oko toga dakle prva stvar sa kojom musliman treba početi u svojem obrazovanju, to jest osnivanju svoje ličnosti, jeste da njemu bude jasno da je Kur'an taj koji će vaspitavati njegovo srce i da on razumije da svoju akidu, da akidu teuhida može uzeti samo iz Kur'ana uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala koji je i kako lahak i jednostavan za shvatanje i nije moguće izbjeći nije moguće izbjeći jel da e, dokaz e, Allahove knjige jel da primjera radi riječ uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala u suretu Ali Imran jel da 61. ajet ba'da ulu billahi min ash-shaytanir rajim faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين i ko se nakon jasnog dokaza tebi suprostavi a zna i vidi jasno mu je da mu je znanje već došlo a on ga je odbio, je li tako? e onda reci dođite da pozovemo našu djecu i vašu djecu, naše žene i vaše žene da i mi dođemo a i vi sami da tu dođete pa zatim da se zakunemo i da proglasimo proglasimo Allahovo prokletstvo nad onima koji iznose laži. Znači toga se oni boje i nikako oni ne mogu javno prihvatiti, zbog to je jedan od razloga što oni nikako ne mogu javno prihvatiti, javno prihvatiti e, diskusiju ili razgovor, otvoreni razgovor o vjeri uzvišenog gospodara Subhanahu wa ta'ala. Jer sve će oni izdržati, međutim, kada se pozove jel da, kada se pozovu da se zakunu Allahom i da se pozove Allahov prokletstvo nad lažljivcima, oni će tu posustati svakako i povući će se, povući će se zbog toga što znaju i duboko u sebi osjećaju da su njihovi argumenti ne slabi i nevažeći, jer da njihovi argumenti uopšte i ne postoje. To je ono što se dešavalo u vrijeme poslanika, ali ih i sram, ista se stvar dešava dan danas gdje su muslimani blačeni, napadani sa svih strana u medijima i tako dalje i tako dalje, a ne dobijaju ne dobijaju šansu da kažu ono što imaju reći. Druga stvar koja također utiče na pozitivno vaspitanje i pozitivnu edukaciju ličnosti jednog vjernika jeste e, to da vjernik treba biti duboko ubeđen da mu je Kur'an taj koji će e, izgraditi njegovo srce u smislu da njegovo srce bude ispunjeno bogobojaznošću i svješnošću o stalnoj prisutnosti uzvišenog gospodara Subhanehu wa ta'ala. U tom kontekstu, jel da podsjećam sebe, a i sve vas ovdje prisutne, na riječi uzvišenog gospodara Ba'de a'udhu billahi mine šetanir rajim wa indahu mefatihu l'gajbi la ja'lamuha illa hu wa ja'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ja'lamuha, ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين i u Allaha kod njega su samo ključevi gajba to jest nepoznatog, nevidljivog niko drugi to ne zna osim njega on dobro zna ono što je na kopnu i ono što je u moru neće pasti niti jedan list sa drveta, a da on to ne zna. Neće biti ni jednog zrna u tmini zemlji, niti nešto vlažno, niti nešto suho, a da to ne postoji u knjizi jasnoj, znači a da to nije upisano, u levhi mahfuzu u knjizi kadara kod uzvišenoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala Al-An'am 59 ako vas interesuje ja sam počeo da govorim i sure i brojeve ajeta neki su tako, neka su braća tražila što preko pala što neka druga braća jel da šta je sad taj selamu alaikum čujete me meni se ovdje ubacuje neka neka voditeljka pa me prekida čujete me odlično odlično taj i riječi gospodara subhanahu wa ta'ala također, jel da? Allahu ja'lamu ma tahmilu kullu untha, wa ma taghidu al-arhamu wa ma tazdadu, wa kullu shay'in indahu bi miqdar. alimu al-ghaibi wa عالم الغيب والشهادة al المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار Znači također riječ gospodara subhanahu wa ta'ala koji direktno upućuje na to kakvu akidu treba graditi vjerniku. Znači ovo su neke, Allah vas nagradio hajrom, ovo jesu osnove koje inače postoji u vjerniku. Znači bez ovih osnova vjernik ne može biti vjernik. Jel da? Međutim stvari u tome što e, ima jedna interesantna izjava, e, ona glasi e, Ademu, Ademul usuli e, la yuwassilu Ademul usuli la jesilu ila lusuli. Da. Znači, tako je bila ta izjava. Znači, nepostojanje temelja ili nepostojanje plana e, po pitanju neke stvari e, čovjeka nikada neće dovesti do deređe ispunjavanja tog plana. Šta želimo reći time? Ako jeste, znači ove stvari o kojima govorimo su osnova. Znači ove stvari su ono bez čega e, vjernik ne može biti vjernik. Međutim, e, u vremenu, kako smo to i prošle subote ili nedjelje istakli, znači u ovom vremenu iskušenja, u ovom vremenu e, velikih smutnji po iman vjernika, jel da, i kako vidimo, voli ja bila ljudi ono masovno okreću leđa gospodaru Subhanahu wa ta'ala, najbolji primjer za to je ono što se dešava u Misru, ono što se dešava u, u Mistru, recimo u Aleksandriji ili Kairu, jel da primjer radi, kada ubijaju muslimane, bez obzira e, od kojeg su džemata i tako dalje, jel da, ipak su oni svakako e, bolji i kod nas uvaženi, jer to su naša braća, bez obzira na nesuglasice sa njima i td. Znači, govorimo o tom narodnom pokretu i tako dalje, jel da, e, kako, na koji način, jel da, na koji način se postupa sa njima. Znači, ako će oni izaći na demonstracije, ako oni izađu da traže svoja prava koja su im silom oduzeta od strana sekularističkih snaga u, u Misru, to jest u Egiptu, onda šta se dešava sa njima? Ili ih ubijaju, ili ih zatvoraju, ili, kao što možda i sami znate, pre e, otprilike prije 3 do 4 dana, jel da, Abdul Fattah Sisi, je ratni zločinac e, takozvani načelnik egipatskog generalštaba jel da e, dao je dao je proglas koji je zdušno prihvaćen jel da od strane privremene sekularističke e, one silom postavljene vlade da je pokret Ihwanul Muslimun znači pokret muslimanske braće e, teroristička organizacija i da će se od danas pa nadalje sa svim članovima ove organizacije, direktnim i indirektnim, jel da, postupati kao prema teroristima. Jel da? I ove koji demonstriraju na ulici, sada policija ima potpuno pravo da u njih puca, ukoliko nekoga od njih ubije, oni ne odgovaraju, a svakako da će svi biti uhapšeni. Najmanja kazna za ove demonstracije je pet godina, a da ne, o nečemu više i ne govorimo. Šta se međutim tu dešava? S druge pak strane, sekularističke sile. Ima među njima ljudi koji govore kao da su maša Allah pravi vjernici. Jel da? I oni zivaju na Kur'an, pozivaju se na sunne, pozivaju se e, na njihov islam i tako dalje, ali oni kažu ne, ovi su radikalni, ovi su htjeli to, ovi su htjeli to i tako dalje i tako dalje, jel da? I dok ih slušaš, Allah el Mustean govore, kao da su pravi pokajnici i kao da su ovi s druge strane, jel da ih vanul muslimun ili kogod od muslimana podržava, jel da e, kogod od muslimana se suprotstavlja jel da tom vojnom puću i vojnoj hunti u Mistru koja je svakako u službi samo cionističkog Izraela jel da i krstaškog zapada jedna je stvar jasna koja je ta stvar da e, je stvar dostigla deređu, znači dostigla je kulminaciju, kada ovi čak pozivaju neke svoje vođe i vođe i čak e, vidim i, i neke selefije iz onog pokreta partija Hizbu Nur, jel da stranka e, svjetlosti Nur, koji su direktno financirani od uh, ovog, uh, kako se zvaše, onaj Bender Ibn Abdulaziz, Bender Ibn Abdulaziz, čovjek koji je ukrao 45 milijardi dolara od muslimana, takozvane Saudijske Arabije, jel da, koji je sada e, e, on je sad šef obaveštajne službe šef je obaveštajne službe Saudijske Arabije znači e, taj njegov aparat financira ove Hizbu Nur ove Selefije ove Selefije u Misru da bi danas njihov, njihov glasnogovornik izašao da javno jel da, e, Znači oni su uz Abdul Fetaha Sisija i zone sekulariste, oni su uz njih, jel da, i javno su danas osudili i Huanun Muslimun i njihovu omladinu i rekli su da vi ste krivi za sve što se dešava u Misru, vi ste krivi za krvoproliče muslimana, vi, vi i tako dalje i tako dalje. Znači kulminacija poniženja, idiotizma i gluposti. Zbog čega, dragi poštovani moji? Zato što smo ponovo potrebni da govorimo o osnovnim znači o osnovnim postulatima dina, o osnovnim postulatima jel da vjere gospodara subhanahu wa ta'ala. A to je da je samo, pod, e, samo ispoljavanje, e, potpuno ispoljavanje vjere od strane čovjeka pripada samo uzvišenom e, gospodaru subhanahu wa ta'ala. To jest, ona ajet koji sam malo prije ili ono tri ajeta koje sam malo prije citirao, a nisam vam preveo, barem mislim, da nisam preveo, jeste E, znači to su dakle riječi gospodara subhanahu wa ta'ala koji se direktno tiču i direktno govore znači o e, osnovnoj o osnovnoj akidi koja je bila izgražena kod vjernika još u vrijeme još u vrijeme e, početka još u vrijeme početka objavljivanja objavljivanja Kur'ana kada ljudi kada su ljudi već digli ruke od širka, jel da? Kako kaže gospodar Subhanahu wa ta'ala, jel da? Allahu ja'lamu ma tahminu kullu untha wa ma tegidu l'erhamu wa ma tezdad. Allah zna šta svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko šire. Wa kullu še'in indahu bi miqdar u njega, to jest Allaha, sve ima mjeru. Znači, gospodar Zuhanova tela sve u mjeri određenoj, samo njemu poznatoj i po njegovoj mudrosti određenoj. Jel da? Alimul gajbi o šehadetil kebirul muteal, on zna nevidljivi i vidljivi svijet. On je veličanstveni i uzvišeni. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار za njeg, to je gospodara Subhanahu wa ta'ala, je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. Znači ovo su osnovni postulati akide, znači osnovni postulati i islama i imana, oko kojih treba ponovo da se govori jer ih je većina ljudi na veliku žalost napustila zato se kose oko ovog ili onog političkog stava zagovaraju imanu gospodara Subhanahu wa ta'ala a zapostavljaju jel da zapostavljaju činjenicu da je Kur'an taj koji gradi srce to jest e, ličnost čovjeka onako kako je gospodar Subhanahu wa ta'ala to traži od vjernika da bude dalje e, treća stvar koja e, će čovjeku svakako jel da pomoći e, njegov bolji odnos sa gospodarom Subhanu Teala i e, njegovo bolje i konkretnije suprotstavljanje fitnelucima i onome što ga može udaljiti od gospodara Subhanu Teala jeste to E, jeste činjenica da muslimanu treba biti jasno kako Kur'an vaspitava njegovo srce i dušu i traži od njega da njegov odnos sa gospodarom Subhanahu wa ta'ala bude direktan i da on u tom odnosu sa gospodarom Subhanahu wa ta'ala nema potrebe ne do Allah i da on ne smije tražiti jel da e, posrednike gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين Znači, rekao je vaš gospodar, vi od mene tražite, ja ću vam, ja ću vam sigurno ustišati. Zaista oni koji se ohole i ne žele da meni robuju, oni će u džehennem poniženi biti strmoglavljeni. Jel da? Ili riješ gospodara subhanahu wa ta'ala upravo u ovim momentima kada se na e, svetskoj pozornici vidi razlika između vjernika i nevjernika. Znači vidi se razlika između e, namučenih muslimana Sirije, jel da, koji opkoljeni sa svih strana, jel da, poniženi, gaženi, ubijani, jel da, maša Allah alejhim, da ih Allah sačuva, da ih Allah pomogne, da im Allah olakša, da pomogne e, braću koji se bore za stvar ovog dina, E, pa nakon toga da odbrane e, tu nemoćnu djecu, žene i starce od e, zuluma, zulumčara, nevjernika, kafira, murtela i koje kakvih ne sve prokletnika koji su se digli protiv vjere gospodara subhanahu wa ta'ala kaže gospodar fi ula ba'de audu billahi mine šetani rajim e men yuđibu l-muttarra ida de'ahu a yakšifu su'u wa yaj'alukum khulafa al-ardba e ilahum me Allah kalilem ma te zekaron. 62. ajet. Znači, ko je onaj koji uslišava dove nevoljniku kada ga ovaj poziva i otklanja od njega nevolju i određuje i to jest i čini vas nasljednicima na zemlji zar ima nekog boga uz Allaha vi zaista o tome ne razmišljate. Znači sve su ovo ajeti koji odslikavaju svakodnevicu, odslikavaju... <coughs> dakle, ajeti koji odslikavaju svakodnevicu čovječanstva, a prije svega život koji muslimani jel da žive život koji muslimani žive uz sve one koji odbijaju pokoriti se riječi gospodaru subhanahu, gospodara subhanahu wa ta'ala pa kažemo onaj koji želi da se pokaje onaj koji želi da se povrati Allahu subhanahu wa ta'ala dakle ne treba nema potrebe jel da da on ide nekakom svešteniku nekakom monahu nekakom nadri hođi ili nekakom sa, sahiru jel da ili nekom e, proroku, jel da, ili da ide kod nekog velikog e, poznatog učenjaka, jel da, da bi ovaj njemu potpisao da evo ovaj se pokajao i tako dalje i tako dalje. Ovo kažem e, u kontekstu toga ne znam e, sa kakvim informacijama raspolažete, međutim u vjerskim zajednicama sa islamskim predznakom, jel da, E, postoje potvrde postoje potvrde ili certifikati o prihvatanju islama <laughs> znači ima čovjek kafir primio islam znači on će otići tamo jer tako on će otići u dotičnu vjersku zajednicu javno će posvjedočiti da je musliman što nemamo protiv jel da to je sunne poslanika sallallahu alaihi wasallam sunneta shaba izvinjam se znači ashabi su dolazili poslaniku Ali Islam, javno su primali Islam, javno su bi kazali šehadet, to je sve u redu. Međutim, odakle ta sad nekakva izmišljotina da se daju neki dokumenti, da se potpisuju stvari i tako dalje i tako dalje. Da je ta izmišljotina otišla u krajnost jeste i to da kada budete htjeli obaviti hađ, a dolazite od nekih od evropskih zemalja i nemate muslimansko ime. Jel da? nemate muslimansko ime, primjer radi, neka se neko zove tamo e, Daniel e, Perović ili Stanković ili tako dalje i tako dalje, jel da? Ili neka se zove neki Fritz, Fritz Kirchen, Bauhem, Garten, šta ti ja znam, jel da? Znači, u e, ambasadi Saudijske Arabije će od njega potražiti, kaže, slušajte, ja hoću da idem na hač, primio sa istam. eh, dobro, došao, ti si primio istam, ali ti trebaš otići do e, islamske zajednice da potražiš od njih dokumentat putem kojeg će se dokazati da si musliman i tako dalje i tako dalje. Znači traže od e, jadnih običnih ljudi koji su primili islam traže nekakve potvrde, potpisuju im potvrde dok od onih koji su uništili i metak e, jel da e, mogućnost snagu jel da i financijsku sposobnost umeta od njih ne traže nikako e, ništa da im moj račun pođu, naprotiv, oni ih pomažu u tome. Znači, nema potrebe vjernik, nema potrebe za nekim posrednicima, jer da kogod želi da traži od gospodara Subhanahu wa ta'ala, traži od njega direktno, kako kaže poslanik Ali Sram, i da se erte feselillah, o da ste ante festein billah, ako tražiš, traži od Allaha, ako se ne, nekim pomažeš, pomaži se samo Allahom sećate se tog poznatog hadisa uh, e, Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu arvahu jel uh, dok danas drugačije funkcioniš u stvari ako nešto tražiš uh, treba da tražiš od ovog od ovog od ovog od ovog od ovog ako ti nekakva pomoć treba treba uh, da prođeš ministarstvo i ministarstvo da bi jel da sebi obezbedio da bi sebi obezbedio uh, osnovne elementarne životne potrebštine koje ti svakako oni uskraćuju i ne daju. Je tako? Dok jednik traži od samog gospodara Subhanahu wa ta'ala pa kako, pa kako Allah kako Allah da. Taj. E, također, jel da neću govoriti, znači ovo je već svima poznato, jel da, samo ću spomenuti neke ajete, jel da, e, ajete, E, po pitanju toga da vjernik treba e, da vjerniku treba biti jasno da ga Kur'an tjera na razmišljanje jel da da ga Kur'an tjera na razmišljanje i da izlači zaključke da izlači zaključke od e, onoga što se dešava oko njega jel da da izlači zaključke od onoga što se dešava oko oko njega Znači, to je ono što vjernik treba da zna. Zašto? Da bi znao kako da on argumentira postojanje gospodara Subhanahu wa ta'ala iz kuranskih ajeta, jel da? I kako da zna dokazati postojanje gospodara Subhanahu wa ta'ala, njegovu moć i njegovu veličanstvenost kroz Kur'an, dakle kroz Kur'an uzvišenoga Allaha subhanahu wa ta'ala. Primjer radi, jel da, gospodar subhanahu wa ta'ala kaže, jel da, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمكروين كاجة بودر سبحانه وتعالى kažite vi meni vatru koju vi palite da li drvo za nju vi ili Allah stvara to jest da li drvo za nju vi ili mi kako gospodar Subhanu Tala kaže o sebi stvaramo mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače da bude korisna onima koji konače to vam je jasno jel da kako kao što je Musa alihi salatu selam kada je vidio svjetlost na brdu Tura, la, uh, jel da, kad je vidio svetlost, kad je vidio vatru, rekao svojoj porodici, la allakum tastalun. Znači, kre, o, odoh ja tim pravcem, la allakum tastalun, da vidim imali tamo vatre, da pronađemo mi putokas, jel da, da pronaćemo putokas kod te vatre, ili da se tamo ugrijemo, jel da, primjera radi samo, primjera radi, jel da, ili riješ gospodara, subhanahu wa ta'ala, jel da? وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم فلا تبصرون i u zemlji ima jasnih Allahovih dokaza za one koji su uvjerene, uvjereni, a i u vama samima, kako vi to ne vidite? Znači, Kur'an traži od muslimana da ovaj razmišlja, jel da, da gleda, da posmatra Allahovo stvorenja, da izlači zaključke i da mu bude jasno da ono što se dešava oko njega, ispred njega, iza njega, iznad njega, ispod njega, da je to dijelo Allahove veličanstvene snage, jel da, Allahove moći i da to bude samo još jedan sebe, još jedan povod više da ovaj e, opstane, da ovaj opstane u vjeri gospodara Subhanahu wa ta'ala u ovom vaktu velikih iskušenja i velikih e, teškoća i kao zadnju e, tačku večerašnjeg o, o, obraćanja kažem zadnju večerašnjega neće biti zadnja svakako u kasnim e, ob, e, obraćanjima to e, da Kur'an educira vjernika jel da, da ova ima potpuno povjerenje jel da u pomoć i pobjedu koja će doći sigurno da bude ubježen da će gospodar Subhanahu wa ta'ala sigurno ispuniti ono, či, jel da, ono čime je e, zapretio nevjernicima, a ispunit će i ono što je obećao vjernicima. Kaže gospodar Subhanahu wa ta'ala, Ba'da pa u Allahi min šatani rajim, wa man nasru illa min indi Allah, inna Allah azizun hakim. A pobjeda je samo od Allaha, za Allah silan i mudar. Vidite samo aziz, i Hakim kako je gospodar Subhanahu wa ta'ala ovdje veličanstveno postavio riječi Aziz i Hakim. Znači prvo je rekao da وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ Znači ovdje je potvrda da je pobjeda samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jel da? Inna Allah aziz. Allah je silan, aziz, motan, hakim. Da je gospodar subhanahu wa ta'ala rekao ovdje Inna Allah azizun qawi. Silan i jak. jel da to bi nekako e, našem jadnom ljudskom mozgu izgledalo logičnije i pametnije ili tako da i tako dalje jel da ali to je dijelo našeg jadnog e, nemoćnog i ograničenog uma ali gospodar subhanahu Teala kaže inna allaha azizun hakim Allah je silan znači niko neće moći utječi Allahu subhanahu Teala svi će odgovarati za svoja dijela ili nedjela djela nasilnici će sigurno biti kažnjeni, vjernici će sigurno biti pomo pomognuti. Zašto? Zato što je Allah silan. Niko se ne može mjeriti sa gospodarom Subhanahu Teala i niko nikada ne može pobjediti Allahu ali jadu billah. Jel da? Wallahu ghalibun ala emri. Kaže gospodar, a Allah uvijek pobjeđuje. A Allah uvijek pobjeđuje. Walakinne ektara nasi la ja'lemun. Ali ljudi to ne znaju. Većina ljudi toga nije svjesna većina to jest nevjernici, jel tako? Da bi nakon toga umjesto kali jak, silan i jak, kako bi mi možda svojom pameću zamislili, gospodar kaže da je aziz i da je hakim, da je silan i da je mudar. To jest, samo u Allaha je mudrost onoga što se dešava i samo u Allaha je mudrost onoga e, što se dešava od od kašnjenja pobjede. Jel da? od kašnjenja pozitivnih rezultata e, onoga za što se muslimani e, zalažu. Kažemo kašnjenje zato što mi e, ljudi nemamo drugi izraz za to. Zato što mi ograničeni smrtnici e, tako govorimo. Jel da? Ali ne kažemo u smislu evo kasni zato što gospodar nije čuo ili gospodar ne želi da usliša nego to jednostavno kažemo zato što znamo i uvjereno smo da gospodar odlaže mi ako kažemo kasnje, e, kasni ta pobjeda, ne, trebamo reći da gospodar Subhanu wa ta'ala samo odlaže tu pobjedu, da gospodar samo odlaže pozitivne rezultate onoga zašto se muslimani zalažu, zašto? Zato što je on mudar i on samo zna zašto se to dešava i on samo zna kome će tu pobjedu dati. I on samo zna kome će tu pobjedu dati, a s druge pas strane gospodar kaže kullu uh, E, belil insanu ala nefsihi basira wala alqama ma'adira a čovjek najbolje sebe poznaje i zna ono što je učinio maka, ma koliko god se on trudio da se opravda on zna što je učinio I zašto sada kažemo ovaj ajet? Zato što mi znamo što smo učinili, znamo koliko smo deređu grijeha dostigli u Alijadu Bila. Pa nije čudo onda zašto kasni jada, ili zašto je od nas odložena pobjeda gospodara subhanahu wa ta'ala. Da bi svakako možda došao neko bolji od nas kome će gospodar subhanahu wa ta'ala dati tu pobjedu, a na svima nama je da se trudimo da se e, toj pobjedi jel da, e, Eh, Allahove pravde širom otvore širom otvore vrata inša Allahu Teala kaže gospodar Subhanahu wa Teala inna la nansuru rusulana wal walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumu al ashhad zaista ćemo mi pomoći naše poslanike a i one koji su povjerovali u životu na ovom svijetu a i u danu kada će se vjedoci stajati znači kako god okrenete vjernici su e, ti koji e, će dobiti sigurno i na ovom i na drugom svijetu i na ovom i na drugom svijetu kaže gospodar Subhanu wa ta'ala u suratu Al-Ma'ide 54. ajet ba'da da e'udu billahi min rajim يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين yuđahidune fi sebili Allahi wa la jehafuna leumete laim. O vjernici, ovi koji ste povjerovali, oni koji se odmetnu od njihove vjere iz vaših redova da Allah će zaista dovesti drugi narod koji će zavoljeti, a i oni će njega voljeti. Takvi će biti ponizni prema vjernici, vjernicima, strogi prema nevjernicima i oni će se džihadom boriti na Allahom putu i neće se bojati ukora onih koji kore. Neće se bojati ukora onih koji kore, jel da, što jesu sifati, to je svojstva iskrenih vjernika u gospodara subhanahu subhanahu wa ta'ala wa subhanak Allah hamdiki ašadu an la ilaha ilan ta stakfiruki wa tu ilik znači ovo je ono što sam vam pripremio za večeras u lancu predavanja o metodologiji edukacije ahlu sunne u al džema'a to jest ono što sam želio reći ono što sam želio reći e, da je Kur'an taj koji treba koji treba Allah vas nagradio i vas barakallahu fik barakallahu fik znači da je Kur'an taj koji treba e, graditi jel da, ličnost jednog vjernika u gospodara subhanahu wa ta'ala fesalamu allahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu dragi poštovani moji čujemo se iduće subote u isto u isto vrijeme barakallahu fikum